Գյուրջյանի անվան կիրառական արվեստի ինստիտուտի ինտերիերի դիզայնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհին համատեղում է ուսանողությունը եւ աշխատանքը։ Որպես մարզիչ աշխատում է Թումո կենտրոնում։ Միաժամանակ համագործակցում է բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոնի հիմնադրամի հետ։ Այսօրվա մեր հյուրոմանկական ակտիվությունը տեղափոխել է երիտասարդ տարիներ եւ զբաղվում է իր մոտ փոքր ինչ հետաքրքրություն առաջացնող ամեն ինչով։ Մանկուց ես շատ էի սիրում արվեստը, խորանում էի արվեստում, ինձ փորձում էի տարբեր ոլորտների մեջ, քանի որ Ստեփանակերտում դեռ սահմանափակ է, ինչպես մասնագիտություն մենք ունենք հագուստի մոդելավորում ու ինտերիեր դիզայն, ես ընտրեցի ինձ ինչքան հնարավոր է մոտ մասնագիտություն կարևորը լինի արվեստի մեջ, բայց չեմ կարող ասել, որ դա հենց իմ ապագա մասնագիտությունն է։ Ինտերիեր դիզայներ մասնագիտությունը ընտրել է արվեստին մոտ լինելու համար, թեկուզ եւ այդ մասնագիտությամբ չի նախատեսում աշխատել, բայց եւ ընտրած մասնագիտության համար չի փոշմանում։ Չեմ պլանավորում հետագայում աշխատել իմ ընտրած մասնագիտությամբ, քանի որ գրաֆիկ դիզայնը ինձ ավելի մոտ է ու ես ուզում եմ հենց այդ մասնագիտության մեջ զարգանալ, բայց ինտերիեր դիզայնը էլի շատ սիրով եմ զբաղվում ու իրենք շատ մոտ են, հետագայում ես ինչ որ գիտելիքները հաստատ կօգտագործեմ։ Պատվերներ կունենամ միայն այն ժամանակ, եթե ես վստահ լինեմ իմ ուժերի մեջ, համոզված լինեմ որ ես կկարողանամ հստակ պրոյեկտեր իրենց տամ, իրենց ներկայացնեմ։ Գրաֆիկ դիզայներ մասնագիտությունը Դիանայի համար սկզբից պարզապես էսթետիկ հաճույք էր։ Ինչպես հայտնի է, եթե որևէ գործ անում ես հաճույքով, ապա հաջողությունն անպակաս է։ Եվ սիրելի զբաղմունքը դարձավ եւս մեկ մասնագիտություն։ Թումո կենտրոնի նախկին ուսանողն այսօր արդեն 1 տարի է աշխատում է որպես մարզիչ գրաֆիկ դիզայներ ոլորտում։ Ուզում եմ սկսել խոսել Թումոյից, ինչ մարզիչ լինես ես Թումոյում ուսանող էի, երևի 4-5 տարի առաջ, ու կոպիտ ասած, բոլոր ուսանողների համար մարզիչը ինչ որ իդեալ էր, որին ուզում ես հասնել, որին ուզում ես ձգտել, ու ես բացառություն չէի։ Այդ ժամանակից ես արդեն ասում եմ, որ ես որ ընդունվեմ համալսարան, անպայման միաժամանակ աշխատեմ Թումոյում, ու հենց այդ պատճառով ընդունվեցի ու հիմա աշխատում եմ։ Գրաֆիկ դիզայնի հետ կապված ես գրաֆիկ դիզայնը թումոյում չսովորեցի, բայց թումոն շատ մեծ գիտելիքներ տվեց հենց այդ ոլորտում, քանի որ գրաֆիկ դիզայնը թումոյի ոլորտներից մեկն է։ Ծանոթացա հենց այդ ոլորտի մասնագետների հետ, որոնք ինձ շատ գիտելիքներ տվեցին ու կարելի ասած թումոն մի մեծ քայլ է, մի մեծ փուլ է իմ կյանքում։ Ընդհանրապես գրաֆիկ դիզայնը դա նկարչական եւ գծագրային գործունեությունն է արցանց տեսքով։ Հիմա ինքը շատ մեծ թափ ունի, շատ մեծ առաջ է գնում ու ընդհանրապես աշխարհում շատ մեծ պահանջարկ ունի։ Գրաֆիկ դիզայնի իր մեջ ներառում է բրենդինգը, լոգոների պատրաստումը, իլյուստրացիաները ու քանի որ ես դեռ չեմ կարող ասել, որ ինչ որ հստակ մասնագետ եմ, ես դեռ ուսումնասիրում եմ բոլորը, թե բրենդինգը, թե լոգոն, թե իլյուստրացիաները, չգիտեմ ինձ ամեն ինչ դուր է գալիս գալիս ու ես չեմ ուզում ինչ որ մեկում կոնկրետանալ, ուզում եմ ամեն ինչի մեջ զարգանալ։ Ընդհանրապես գրաֆիկ դիզայնով սկսեցի հետաքրքրվել 2 տարի առաջ։ Սկզբից ուղակի ստանում էի էսթետիկ հաճույք, նայելով, հետևելով ուրիշի աշխատանքներին, իսկ հետո ինձ համար դա ինչպես հոբի, սկսեցի աշխատել այդ ոլորտում ինչպես հոբի, իսկ հետո ուղակի ինչպես հոբի սկսեցի հետաքրքրվել այդ ոլորտով, բայց հետո հասկանալով, որ իմ օրվա մեծ մասը նվիրում եմ հենց իլյուստրացիա նկարելու, ես շատ մեծ հաճույք եմ ստանում ու ընդհանրապես չեմ հոգնում, հասկացա, որ հենց այդ է այն մասնագիտությունը, կարևորը մարդ սիրի իր մասնագիտությունը, որ เป զի լինի լավագույնը։ Հենց այդ մտքով ես ընտրեցի այդ մասնագիտությունը ու սկսեցի աշխատել։ Սկզբից նկարում էի ուղակի ընկերներիս համար, սոցցանցերում տարածվեց մի քիչ ու փոքր պատվերներ սկսեցի ընդունել ու շատ ցածր գների վրա ընդհանրապես գրաֆիկ դիզայն ոլորտում սկսնակնելներ մի քիչ ավելի բարձր են վերցնում ես ուղղակի քանի որ Արցախում դեռ այդքան ճանաչված չէ մարդիկ չեն հասկանում դրա գինը շատ ցածր գումարի վրա է այդքան աշխատում լոգոներ էի փոքր պատրաստում բայց թումոյի հետ աշխատանքի ժամանակ արդեն պատվերները սկսեցի քիչ վերցնել քանի որ ժամանակի խնդիր կար ու ավելի շատ զբաղվում էի ինքնուսուցումով, քան պատվերներ վերցնելով, որ เป զի հետագայում կարողանալ է ավելի վեցից կնհատել, ավելի խստակ ու կոնկրետ պատվերներ վերցնել։ Գրաֆիկ դիզայների մասնագիտությունը Դիանայի արչև շատ դռներ է բացել։ Բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոնի հիմնադրամի հովանավորությամբ Դիանան ստեղծում է իր գիրքը, որտեղ պատկերված կլինի Արցախն իր ամեն ինչով։ Տեքստ նույնպես արկա կլինի, բայց քիչ քանակով։ Ընդհանրապես Արցախում գործում է բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամ, որոնք օգնում են մարդկանց Արցախում ապրող մարդկանց իրագործել իրենց արվեստի մտքերը եւ բիզնես պլանները։ Հիմնադրամի մասին իմանալով, ինձ թվաց թե դա ինձ համար ինչ-որ շանս է ներկայացնել մարդկանց Արցախի մարդկանց գրաֆիկ դիզայն ոլորտը։ Երկայ եմ մտածում, թե ինչ կարելի է ներկայացնել, որ เป զի հասկանալի լինի բոլորի համար, թե երիտասարդների, թե մեծերի ու լինի կապված հենց Արցախը հետ չեմ ուզում այդ թեմայից դուրս աշխատել, ինձ թվում է այդ թեմայի մեջ ես դեռ ասելու շատ բան ունեմ։ Որոշեցի, որ պրոյեկտը կապված կլինի Արցախի հետ։ Ուզում եի մարդկանց, ամբողջ աշխարհի մարդկանց ներկայացնել Արցախը։ Երկար մտածմունքներից հետո, երկար փոքր մտքերից հետո հասա իմ գրքին։ Գրքի անունը անունս Արցախ է, որի մեջ գրաֆիկ դիզայն ոլորտում Photoshop-ի օգնությամբ, իլյուստրացիաների օգնությամբ կներկայացվի Արցախի ամբողջ կոլորիտը՝ իր համոհոտով, իր ժողով ժողովրդի բարիությամբ, տատիկ պապիկով ամեն ինչով։ Դիանայի հետաքրքրությունների շրջանակը լայն է։ Նա Թումո կենտրոնում նաև լուսանկարչության փուլերն է անցել եւ այս զբաղմունքը եւս նրա համար աշխատանք է դարձել։ Աշխատում է նաև որպես SMM մենեջեր։ Թումոյի հետ մեկտեղ նաև աշխատում եմ սրճարանում SMM մենեջեր, անում եմ նկարներ սրճարանի սոցցանցերի համար, գրում եմ տեքստեր ու հետևում եմ իրենց առաջադիմության։ Լուսանկարչության հետ շատ մոտ ծանոթ չեմ ինչպես մասնագետ։ Փոքր ժամանակից էլի նկարում էի էսթետիկ հաճույք ստանալու համար, սիրում էի էսթետիկ նկարներ, իսկ Թմոյում ավելի խոր, ավելի մասնագիտացված ծանոթացա թե կոմպոզիցիա հավաքելու, թե ընդհանուր լուսանկարչության կանոնների։ Նորից չեմ կարող ասել, որ ես մասնագետ եմ, բայց ինձ թվում է իմ մոտ շատ ստացված հոբի է ինքը։ Արվեստը կարծես թե բոլորն են սիրում, բայց արվեստով ոչ բոլորն են զբաղվում։ Դիանայի սերն ու հետաքրքրությունը արվեստի նկատմամբ այնքան մեծ էր, որ մանկուց դրան առնչվող ոչ մի պարապմունք բաց չէր թողնում։ Փորձում էր ամեն ինչ եւ ամենտեղ դե հաջողության էր ձգտում։ Իմ հետաքրքրությունների շրջանակը շատ լայն է, բայց հենց արվեստի ոլորտում։ Իմ բոլոր հետաքրքրությունները մնում են արվեստի ոլորտում ու ոչ դուրս, կարծես թե արվեստից դուրս ինձ համար ոչ մի բան չկա ես փոքրուց սովորում էի թե մակրամե, թե կոլաժ, թե հագուստի մոդելավորում, ամեն տեղ ինձ փորձում էի, դրա համար հա կարող եմ ասել լայն է։ Գրքեր ընթերցել սիրում եմ, բայց ժամանակ ընդհանրապես չունեմ, դրա համար փորձում եմ հենց գրքերի մոտիվներով ֆիլմեր նայեմ, գոնե բաց թողուներ չլինի։ Դիանայի չափից շատ ակտիվ լինելը այդքան էլ ընդունելի չէր Աբ รา համյանների ընտանիքում, բայց ժամանակի ընթացքում գնահատելով Դիանայի հետաքրքրության չափն ու նախասիրությունները, նրա կողքին եղան ամեն հարցում։ Փոքր ժամանակից ես շատ ակտիվ երեխա էի, սիրում եմ ամեն ինչի մասնակցել, գլուխ սխոթել, բայց մեր տանը մի քիչ բացասական է նայում այդ ամեն ինչին, քանի որ ես աղջիկ եմ, ես պիտի մի քիչ ավելի հանգիստ լինեմ, բայց փոքր ժամանակից ինձ արգելում է են շատ բաների մասնակցել, ելի ես դիմադրում էի ու հենց այդ իմ դիմադրության օգնությամբ իրենք հիմա հասկանում ու ընդունում են ընդհանրապես իմ մասնագիտությունը, այն տեսանկյունը, որ պետք է ամեն ինչի մասնակցել, ամեն տեղ գլուխ բարձրացնել եւ բայց նրանից որ ընդունում են, նաեւ ինձ մոտիվացնում է ելել։ Մեր հաղորդման հերոսուհին համոզված է, որ կյանքում հաղթում է բարին եւ գտնում է, որ պետք է լինել սրտաբաց, աջակցել կողքիններին։ Չեմ սիրում ընդհանրապես գտնել, խոսել բացասական երևույթների մասին։ Արդեն շատ մարդ կա, որ խոսում, ասում է, փորձում եմ ես զերծ մնալ դրանից, ավելի շատ ուզում եմ խոսել մարդկանց դրական կողմից։ Հիմա ավելի կարևոր է ինձ թվում է հենց Արցախի ժողովրդի դրական կողմը, որ իրենք չեն հուսահատվում, ընդհանրապես ժողովրդի ուժեղ լինելու կողմը, ինձ շատ է դուր գալիս այդ մարդկային որակը։ Կենարար երիտասարդական հաղորդաշարի եթերաժամի հյուրն էր Դիանա Աբ รา համյանը։ Ցուցաբերեք ակտիվություն, զարգացրեք Արցախ աշխարհը։ Տաղավարում աշխատում էր հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետյանն էր, միջնոր հանդիպում։